Kimde-kim Allahyň ýoluna hijret etse, ýejid fil ardy muragamen kesira, ýeriň ýüzünde taşlan ýerinden kän gowy ýerler tapjakdyr, we sa'aten we bolçulyklar tapjakdyr. We kim Alla we Rasuly diýip hijret diýip öýünden çykybam ölse, şo doly hijret edenleň sogabyny aljakdyr, şübhesiz ol Alla Gafurdyr, günä bagyşlaýandyr we Rahimdir diýen. Bul aýatyň näme Bul aýat barda käbir tefsir kitaplarynda şeýle rowaýatlar gelýär. Haçanda şul aýat inende diýýär, ýaňky Nisa süresiniň ýüzünji aýaty inende, araplaryň Beni Leýs diýen tiresinden bir hassa ýatan bir garry adam bul aýaty eşitdi diýýär. Bir adam öýünde ýatan eken. Garry, özem hassa diýýär. Bul aýaty eşidenden Özem ady Jündup ibnu Zamura diýýär. Ýaňky garry, hassa ýatan keselli adamynyň ady Jündup ibnu Zamura diýip gelýär rowaýatlarda. Şul aýaty eşidende, ýaňky hijrete höweslendirýän, hijrete gyzyklandyrýan aýaty eşidende ýaňky adam diýdi diýýär, Wallahi la abitul leýlete fi Mekkete. Alladan kasam bolsun, bir gije-de Mekgede ýatman, Meni hijrete çykaryň diýipdi. Görýäňmi? Ogullaryna aýdandyr, dogan-garyndaşlaryna aýdandyr. Hijret edip, başarýarkalaram, etmän ölenlere perişdeler buňalyk azap berjek bolsa we hijret edenlere-de Allatagala buňalyk sogaplar, gowluklar berjek bolsa, näme diýipdi ýaňky Jündup ibn Zamura? Özem bir garry hassalykda ýatan adamdy diýýär. Wallahi la abitul leýlete fi Mekgete diýipdi. Wallahi, Alladan kasam bolsun! Bir günem Mekgede ýatman, meni näme hijrede çykaryň diýip diýen. Indi bunuň näme haýyşyny berjaý eden töweregindäki adamlar, Mekgäň gyrasynda Teneim diýlen bir ýer bar. Buny näme hijrede göterip çykdylar diýen. Teneim diýen ýerine ýetende-de ýaňkyň näme ajaly gelýär. Şundan. Fe adrakahul maut diýen. Ajaly gelýär diýen. Näme? Gowy ölüm näme ölüm masdy diýen ýaňky. Şonda ýaňky ýaşuly näme etýär? Fesaffaka bi ýeminihi ala şimalihi. Sag elini şeýdip çep eline goýupdy. Şeýdip salamlaşýaňa. Şoňa salamlaşýan ýaly gydyp sag eli bilen çep elini tutup, näme diýipdi? Allahumma hazihi leke. Näme sag elini çepinde goýupdy. Eý Allahym, bu seň üçin. Wa hazihi li rasulik. Wa beýleki çep elinem näme bu-da Rasulyň üçin. Eý Allahym, Ubaýi'uke ala ma baýa'aka Rasul. Alla, Alla, eý Allahym! Pygamberiň saňa näme söz beren bolsa, menem saňa şony söz berýän diýdi. Pygamberiň Alla beren sözi näme? Bir şoňa ybadat etmeklik we bir şonuň ybadatyna çagyrmaklyk. Şeý diýibem femate diýýär, göni öldi diýýär ýaňky adam. Öýünden çykdy, ajaly ýetdi, öljeginem bilen halyna ýaňky adam näme diýip diýýär, sag elini çep eline goýup, Göýä salamlaşýan ýalagatdy deý, Allahym bu lel seň üçin, bu lelem pygamber üçin. Pygamberiň saňa beren sözüni menem berýän diýdi. Efemata. Bu ölýä, ölensoň indi gelip buty näme Mekgede jaýlaýarlar. Buň näme hijret diýip, entek öýünden çykyp-çykmakada öleniniň habary näme? Pygambemiziň ashablaryna ýetýär. Medinede näme hijret eden ashablaryna ýetýär. Näme Jündübem näme hijrede gaýtjakdy welin ýolda öldi diýýär welin. Ýaňky sahabalar gynanyp näme diýýär? Bu Medinä ýetibilmedä, biziň ýanymyza goşulyp bilmedi. Buňa hijrediň sogaby berilmäýmese diýdiler diýýär öz ýanlarynda. Düşündiňmi? We buň hijret diýip ýolda ýagny öýünden çykanda öleni Mekgedäki müşriklere-de ýetdi diýýär. Müşriklerim begendi diýýär, düşündiňmi? Näme? Müşriklerim begendiler danym, näme? Güllüler diýýär. Islän zadyny başarmat diýdiler diýip düşündiň. Şonda Allah Taala näme? Ýaňky aýaty indirip, näme diýýär? Ýaňky adamyň hakynda inen aýat. Müşrikler näme? Garagaksa-da ýaňky adam näme? Talap eden zadyna ýetdi diýýär. We musulmanlara-da näme diýýär? Bir ybadatyň niýetini etseňem sogap diýýär. Niýetini edibem şo ybadaty edibilmeseň, eden ýalyk sen sogap gazanýaň. Ýaňkada näme bolan waka, aýat näme bolan waka görä indirilen ýaňky şu aýat. We men ýahruc min beýtihi we kim öýünden Alla we Rasuly diýip näme hijrede çykybam Ýar, ýöne öýünden çykandan ölse-de şol adam näme hijrediň näme sogabyny alýar diýýär. Emma kimde kim hijret edibem hijret etmese, ijma, bir agyzdan ulamalaryň hemmesi näme uly günä eden adam diýýär. Bir adam hijret edip bilýärkä-de etmese, şol adam näme ijma, bir agyzdan uly günä etýär. Diňe hijret etmänligi üçin. Diňe hijret etmänligi üçin. Bu ýanky okan gürrüňlerimiz Ibn Kesir rahimahullaň tefsirinde gelýär we Imam Bagawi rahimahullaň tefsirinde gelýär.